Jimat punya cerita dengan judul Sawah Kelinting dikirimkan Ferry Kepoh Baru Pejok. talami pas ai mari tahun taun 2013 biasa bocah nom-noman nek mari riyo mesti paceklik sailingku kedadian iki tak lakoni dino malem jemah pon wektu kuwi aku karo kanca-kancaku sebut wae empeng, bakri kacung roi, mumpul nek omahe bakri biasane yo ning warung soalé dina iku padha gak duwe-duwe gawe ning warung banjur Bakri niwiti omongan. Timbangane kak duwe dhuwit, gawene warung ayo golek-golek ning sawah ae. Saiki lho malam jemah, opo gak bahaya kuwi? Ayo timbange kak duwe rokok. Bang, bang. Ayo, kok kowe iki ya ora giablek duit ta? Wis nek ngono ayo. jam sepuluh bengi budal menyang sawah karo konco-koncoku. Lagi ai budal aku is di adang ulo sing gedini sakduran. Aku takon karo konco-koncoku ulo opo kikok dirik-dirik. Jarini koncoku yo ulo weling. Gimana ulo weling? Jarini mbahku bakal enek ciloko sing ngenteni awak diwi lo. Apa weh? Ngerasa reno-reno. Ayus nangayu diterusno muni mlaku. wisi tekan sawah sing diarani sawah klinting bakri nemokno tanduran lombok sing siap panen. Sepuntan wae aku banjur omong. Jane kene, jarine wong-wong nek sawah klinting ki akeh demite. Ah, sate ki ate komongan ngono ki. Wong-wong ngono ki medhe-medheni wong. Akeh jare wis mbok ndel. Ya wis, lah ayo dirombak nek no. mari ngono ra kesuwen meneh aku lan kanca-kanca rombak lombok kuwi Lage ae oleh setengah sak sembako aku wis dikagetno suarane wong watuk ning cedhake wit bajangan Ini wong watuk apa wae wong iki sesat gagas lagi putih jare karek gede ayo jakane nek menawa arek arek halusing ora pati suwe ujug-ujug ana suarane wong watuk meneh karo ambekane kos-kosan. kos kosan celingak-celinguk gulai tekongen di suarane mangiku. Terus aku melengak mendur. Masih wit bajangan kuwi. Dilalah nek nguri wit piyono wong gedhe dhuwur ireng. Matane abang beranang karo nyekel rokok. kura karu-karuan. Kape melayu ga iso melayu kape mengok-mengok gak metu suaraku. Awak kurasane koyo setengah mati gak iso diapa-apa no. Ora suwe setan mau ilang karpe diwi. Lego rasane atiku sakwisi setan mau ilang. Banjur aku marani konco-koncoku tak jak mulih. Seto, urung pekilo sake. Ayo mulah. Gimana urung gendruwu aku berdibitan gendruwu. Ini bajaran kailung. Lewas tak omongi to. Aja lekare kono. Yo yo tak kira mau yo guyon. Ya wis lah yuk mulai ayo. Sasa dipareni sak mulai. Lagi ayahku tekan sawah tengah aku karo konco-koncoku di deni setan. Ndas tok karo guyang ngadang dalanku mulai. koncoku mlayu sak banter-bantere ben cepet teko omah. Sakwise tekan omahe Bakri banjur aku ngomong. Setan opo mangkok ndas tok. Ngono ndas pringis. Embuh. Eh, Nek mbok jak munah ku kapok mau nyolong lombok. Lagi ae penak-penakan bubukan ning bayangan arep ngomahe Bakri. Lah kok kanca-kanca dikagetno swara sing teko ngisor bayangan sing tak jandoni. Mak gedhekku gelundung. Roy tak penganguk ning ngisor timbangane penasaran. Swara apa kuwi kok kaya mangkono suarane? Sakwise nganguk ning ngisor panggon cangkruk, Roy banjur bengok-bengok karo ngomong yen kuwi ndas pringis. aku melayu sak konco-konco mlebu ning omahe Bakri banjur padha turu omahe Bakri mergo rawane mulih iki cerita teko aku sing kait sak iki gak iso nglalekno bersama tini jimat